Vieną šabą Jėzui einant per javų lauką, mokiniai skabė varpas ir ištrynė tarp delnų valgė. Fariziejai jiems prikišo, kam darote, kas per šabą draudžiama? Jėzus atsakė jiems, nejaugi neskaitėte, ką padarė Dovidas, kai buvo alkanas pats ir jo palydovai. Kaip jis įėjo į Dievo namus, ėmė padėtinės duonos valgė ir davė savo palidai, nors jos niekam nevalia valgyti, tik kunigams. Ir jis pridūrė, žmogaus sūnus yra ir šabo viešpats. Kitą šabo dieną jis nuėjo į sinagogą ir mokė. Ten buvo žmogus, kurio dešinė ranka buvo padžiūvusi. Rašto aiškintojai ir fariziejai stebėjo, ar jis gydys šabo dieną, kad rastų kuo jį kaltinti bet jis įžvelgė jų mintis ir tarė vyrui su padžiuvusią ranka, kelkis ir stok į vidurį. Tasai atsistojo. Tuomet Jėzus paklausė juos, aš klausiu jūs, ar per šabą leistina gerą daryti ar blogą, gelbėti gyvybę ar žudyti. Ir apžvelgęs visus aplinkui, jis tarė tam žmogui, ištiesk savo ranką. Tas ištiesė ir ranka atgyjo. O jie baisiai įniršo ir tarėsi, ką Jėzui padaryti. Tomis dienomis Jėzus užkopė į kalną melstis. Ten jis praleido visą naktį, melsdamasis Dievui. Išaušus rytui, jis pasišaukė savo mokinius ir iš jų išsirinko dvylika – juos ir pavadino apaštalais. Simoną, kurį praminė Petru, jo brolį Andriejų, Jokūbą ir Joną, Pilypą ir Baltramiejų, Matą ir Tomą, Alfėjaus sūnų Jokūbą ir Simoną vadinamą uoliuoju, Jokūbo sūnų Judą ir Judą Iskarijotą, vėliau tapusi išdaviku. Nusileidę su jais žemyn, apsistojo lygumoje. Ten buvo gausus jo mokinių būrys ir didelė daugybė žmonių iš visos Judėjos ir Jeruzalės, iš Tyro ir Sidono pajūrio. Jie susirinko jo pasiklausyti ir pagyti į savo lygų. Buvo pagydomi netirųjų dvasių varginamieji. Visa minė stengiasi jį paliesti, nes iš jo ėjo gale ir visus gydė. Tuomet pakėlęs akis į savo mokinius, Jėzus prabilo. Palaiminti jūs vargdieniai, nes jūsų yra Dievo karalystė. Palaiminti, kurie dabar alkstate, nes būsite pasotinti. Palaiminti, kurie dabar verkete, nes juoksitės. Palaiminti esate, kai žmonės jūsų nekenčia, atstumia, niekina ir atmeta kaip blogą jūsų vardą dėl žmogaus sūnaus. Džiaukitės tą dieną ir linksminkitės, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip kadaise jų protėviai darė pranašams. Bet vargas jums turtuoliai, nes jūs jau atsijėmėte savo paguodą. Vargas jums, kurie dabar sotūs, nes būsite alkani. Vargas jums, kurie dabar juokėtės, nes jūs liūdėsite ir verksite. Vargas jums, kai visi žmonės jūs gyrė, nes ir jų protėviai lygiai taip gyrė netikrus pranašus. Bet jums, kurie klausotės, aš sakau, mylėkite savo priešus, darykite gerą tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jūs keikia, ir melskitės už savo niekintojus. Kas užgauna tave per vieną skruostą, atsuk ir antrąjį, Kas atima iš tavęs apsiaustą, negink ir marškinių. Duok kiekvienam, kuris prašo. Duok ir nereikalauk atgal iš to, kuris tavo paėmė. Kaip norite, kad jums darytų žmonės, taip ir jūs darykite jiems. Jei mylite tuos, kurie jūs myli, tai koks čia jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai myli juos mylinčius. Jei darote gerą tiems, kurie jums gerą daro, tai koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai taip daro. Jei skolinate tik tiems, iš kurių tikitės atgausia, koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai skolina nusidėjėliams, kad atgautų paskolą. Bet jūs mylėkite savo priešus. Darykite gerą ir skolinkite nieko nesitikėdami Tuomet jūsų lauks didelis atlygis ir jūs būsite aukščiausiojo vaikai. Juk jis maloningas ir nedėkingiesiems ir piktiesiems. Būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas gailestingas. Neteiskite ir nebūsite teisiami. Nesmerkite ir nebūsite pasmerkti. Atleiskite ir jums bus atleista. Duokite, ir jums bus duota. Saikas geras, prikimštas, sukratytas ir su kaupu bus atiduotas jums į užantį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta. Jis pasakė jiems palyginimą. Ar gali aklas vesti aklą? Argi ne abu įkristų į duobę? Mokinys nėra viršesnis už mokytoją. Kiekvienas mokinys bus gerai išlavintas, jei bus kaip mokytojas. Kodėlgi matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rasto savojoje? Ir kaip gali sakyti broliui, broli leisk išimsiu krislą iš tavo akies, pats nematydamas savo akyje rasto? Veidmainy, pirmiau išritink rastą iš savo akies, o tada pažiūrėsi, kaip iš brolio akies išimti krislelį. Nėra gero medžio, kuris mėgstų blogus vaisius, nei vėl netikusio, kuris mėgstų gerus vaisius. Kiekvienas medis pažįstamas iš vaisių. Nuo ausnių niekas nerenka figų, o nuo erškiečio neskina vynogių. Geras žmogus iš gero savo širdies lobino ima gerą, o blogasis iš blogo lobino ima blogą. Jo burna kalba tai, ko pertekusi širdis. Kam vadinate mane viešpatie viešpatie, o nedarote, ką sakau? Kiekvienas, kuris ateina pas mane, klausosi mano žodžių ir juos vykdo, aš jums parodysiu, į ką jis panašus. Jis panašus į namą statantį žmogų, kuris giliai iškasė žemę ir padėjo pamatus ant uolos. Užėjus potviniui, srovė atsimušė į tą namą, bet neįstengė jo pajudinti, nes buvo gerai pastatytas. O kas klausosi mano žodžių, bet jų nevykdo, panašus į žmogų pasistačiusi namą be pamato, tiesiog ant žemės. Vos tik srovė jį atsimušė, jis bemat sugriuvo ir to namo griuvimas buvo smarkus.